بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد خوب شروع دار درس ديوم را أزين كتاب مبارك المعتقد الصحيح اعتقاد صحيح از علامه شیخ عبدالسلام برجس رحمه الله اعتقاد صحیح در توحید الوهیت و ربوبیت و در اصولهای اهل سنت و الجماعات در درس دویوم هستیم از این کتاب المعتقد الصحیح الشيخ عبد السلام میگوید المعتقد الصحیح فی توحید الربوبية عقیده صحیح و اعتقاد درست و صحیح در توحید ربوبیت معلوم میشوه آنجا اعتقاد خطا و غلط هم هست در توحید ربوبیت در باب رب بودن الله و آفریده و خالق بودن او و رازق و مالک و کنترل کننده و میراننده و زنده کننده و رزق دهنده و فایده و ضرر رسان بای کننده و کمبغل کننده و غیر این از فعل ها و فعل الله سبحانه و تعالی معلومش اعتقاد باطل هست و مثل کمونیست ها و اتیست ها و به مثل همین کسانی که رزق را از غیر الله میدانند یا همراه الله آفرنده دیگری را قائلن اینه میگن المعتقد الصحیح اعتقاد صحیح در توحید ربوبیت یکم میگوید یعتقد اهل السنت والجماعه ان الله تعالى وحده متفرد بالخلق والملك والتدبير اعتقاد داره اهل سنت والجماعت که الله تنها او هست آفر... الله تنها الله هست قادر به آفریدن و مالک بودن و کنترل کردن تدبیر یعنی تدبیر کردن کارها و کنترل کردن امرها اینا میگن توحید ربوبیت توحید ربوبیت از رب گرفتگی هست که رب به معنای خالق و رازق و صاحب و معبود توحید ربوبیت یعنی یکتا دانستن الله سبحانه و تعالی به فعل های خودش توحید ربوبیت ای افراد الله به افعاله یکتا دانستن الله به کارهای خودش کارهای الله الله کارش آفریدن و عرص دادن و زنده کردن و میران میراندن و همچنین کارهای دیگری که متعلق به الله هست مثل شفا دادن و بیمار کردن و مهم یکتا دانستن الله به کارهای خیش به کارهای خودش اینا میگن توحید ربوبیت تعریف توحید ربوبیت أي إفراد الله یکتا دانستان الله سبحانه وتعالى بأفعاله به خود هر کاری که مخصوص الله سبحانه وتعالى هست خوب یا اینکه افراد الله بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والاماته یعنی یکتا دانستان الله به آفریدن و به رزق دادن و به زنده کردن و به تدبیر و کنترل کردن عالم همه کنترل همه چیزها در دست الله جل جلاله هست خب اینم میگن توحید ربوبیت اعتقاد اهل سنت در توحید ربوبیت همین است که الله سبحانه و تعالی را یکتا دانستن و یگانه دانستن با کارهای خودش و شریک نآوردن به الله در توحید ربوبیت شریک نآوردن وقتی میگیم تنها الله زنده کننده هست معلومه که کسی زنده کرده نمیتونه نه ولی نه نبی وقتی میگیم تنها الله خالق است آفرنده تنها معلومه شود همراه او خالق دیگری نیست وقتی میگم تنها الله هست کنترل کننده عالم را معلوم میشه نه ولی تصرفی در عالم داره در این اعتقاد اهل اهل غلات و صوفی ها اهل سنت را مخالفت دارن که عالم را تقسیم میکنن به همون او اوتاد و غوث هاشان و غوث غوث یعنی یاردم کننده گفته غوث الاعظمش میگن غوث یاردم کننده و همون اوتاد و ابدال و همون چیزهای حکومتی مخفیه که اهل تصوف داره در کنترل کردن عالم که گویا همون اولیاء الله به قول خودشان عزیزای خدا گویا عالم <clears throat> تقسیم کرده گشت بین خودشان در بعضیش فلانی کنترل میکرد از ریس دادن و شفا دادن و العیاذ بالله بده با خاطر همین اعتقاد اهل سنت در این مسئله مخالفت بکنه های اهل کفر و اهل کسانی که شریک الله قائل هستند خواه کمونیستا باشه که اصلا خالقی الله را قبول ندارن یا خواه مثلا کسانی که همراه الله خالق دیگر را قائل هستند مثل زردشت ها که دو خالقی را قائل هستند مثل مجوسی ها که دو خالق قائل هستند یکی خالق آفرنده خیر یکی آفرنده شر علاوه دو خدایی را قائل هستند حتی زردشت ها هم همین نوع اعتقاد دارند این زردشت های مشرک ها خب قال تعالی مهم اول اعتقاد اهل سنت در باب توحید ربوبیت یکم تعریف توحید ربوبیت یک تا دانستن الله به آفریدن و رفت دادن و زنده کردن و میرانیدن و کنترل کردن و شفا دادن و بیمار کردن و,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 بنابر مسلمان همچون احتیاج داره که دلیل های یکتا بودن الله و دلیل های آفرنده بودن الله را هم قائل باشن و الا مشرک های مکه خالقی و رازقی الله را انکار کردن الله سبحانه و تعالی میگوید ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام حالا به تحقیق رب شما ربکم یعنی يعني رب شما خالق و آفرنده و مالک و و معبود شما رب همین معنا هست هر آینه رب شما به تحقیق رب شما الله است که خلق السماوات والارض آفرید آسمان ها و زمین را فی ستت ایام در شش روز آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید اینه میگن اثبات توحید ربوبیت ربی تمام چیزهایی که در آسمان و زمین و آنچه که در بین آسمان و زمین هست آفرندش الله سبحانه و تعالی هست الله در قرآن اثبات میکنه توحید ربوبیت را تا اینکه برای اثبات کردن توحید الوهیت و الا مشرکا همین توحید ربوبیت را انکار نداشتند فی سته ایام الله آسمان ها و زمین را کوه ها و آب ها و دیگر ها را در شش روز آفرید ابتدا آغاز از روز یکشنبه و انتها و آخرش روز جمعه ثم استوى على العرش چرا داشته شد آفرید در حالی که میتونید به یک لفظ کن فیکون پیدا میشد برای تدریجی و برای اختیار کردن و برای تعلیم ثم استوى على العرش بعد از آن الله سبحانه و تعالی استوا کرد بر عرش استوا استوا به معنی علا و ارتفع بالا شدن و بلند شدن را میگوید بعد از آن الله بالای عرش شد بلند شد به عرش یغش اللیل النهار میپوشاند شب را به روز و بر بالای روز شب را میپوشاند در بالای روز یغشی به معنی پوشانیدن اللیل النهار یعنی شب را بر روز اگر انسان گویا شب مثل یک یک غطای هست پوشانیده میشه بالای روز ده در حقیقت این انسان اگر رفت و در بالا باشه در سمالیات مثلا در آسمان تصور میکنه گوی یک پرده سیاه بالای زمین کشیده شده است یغشی اللیل النهار میپوشاند شب را بروز روز در بالای روز یطلبه حفیثا طلب میکند شب روز را شتابان زود شب روز را طلب بکنند شب روز میشوند پشت هم میآیند حفیثا یعنی با شتاب با عجله یطلب طلب میکند شب روز را والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وهم همچنین رب شما ذات افريد که والشمس است آفتاب والقمر مهتاب والنجوم ستاره مسخرات بأمره رام کرده شده هستند به فرمان او الله جل جلاله مسخرات تسخیر شده یعنی فرمان و آرام کرده و زیر تصرف الله ده هستند همین آفتاب با اینقدر بزرگیش و این ستاره ها و کهکشانی که در آسمان هست همه اینها در زیر فرمان و زیر سلطنت الله سبحانه و تعالی هست الله میگه الا له الخلق والامر آگاه باشید که مخصوص الله هست <clears throat> تنها برای الله هست آفریدن و خلق آفریدن تنها آفرنده الله هست والامر امر یعنی فرمان دادن فرمان دادن و و آفریدن مخصوصی الله سبحانه و تعالی هست امر یعنی فرمان خواه فرمان کونی باشد کونی قدری از فلانی مثلا پیدا شد فلان کس بای شد فلان کس کم بغل یا اینکه فلان کس بیمار فلان کس شفا اینا میگن فرمان قد... کونی قدری یا اینکه فرمان شرعی باشد حکم امرهای شرعی از نماز و روزه و حج و زکات هر این در حقیقت چه امر کونی باشد مخصوصی الله هست چی امرهای شرعی باشد از حلال و حرام این هم مخصوصی الله سبحانه و تعالی هست انسان نباید با الله شریک بیاره نه در امرهای کونی قائل بودن رازق همراه الله یا اینکه آفرنده و مالک همراه الله نه در امرهای شرعی تبارک الله رب العالمین بزرگ است الله رب العالمین مبارک است تبارک و بزرگ است مبارک است الله الله کی رب عالمی ها هست بعد از این الله میگه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا الله خود رو بخونید معلومه این ذکر کردن توحید ربوبیت تا اینکه دلیل باشه به توحید الوهیت ربوبیت یعنی رب بودن خود است را در آفریدن آسمان ها و زمین و مثلا و همچنین شب و روز و آفتاب و ماهتاب و ستاره ها را ذکر میکنن بعد میگه ادعوا ربکم تضرعا و خفیه وقال تعالى لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء مخصوصی الله هست از الله است مالکی آسمان ها و زمین ملکی ملکوتی آسمان ها و زمین مخصوصی الله هست هیچ مالکی همراهی الله نیست مالکی بنده ها مالک بودن و صاحب بودن بنده ها این نسبی هست نسبتا فقط در روی ورق ها در دکمنت ها مثلا مالک فلان چیزه اما مالکی مخصوص اصلی مالکی اصلی حقیقی الله جل جلاله هست که آسمان ها و زمین ها در زیر ملک و ملکوت او هست یخلق ما یشاء می آفرد الله اون چیزی را که بخواهد الله می آفرد می آفرد هر چیزی را که بخواهد معلوم میشه آفرنده تنها الله سبحانه و تعالی هست و قال تعالی له ملک السماوات والارض مخصوص الله هست برای الله هست ملک آسمان ها و زمین یحیی و یمیت زنده میکند و میمیراند و هو علی کل شیء قدیر الله سبحانه و تعالی به همه چیز قادر هست اعتقاد اهل سنت و جماعت در باب توحید ربوبیت همین است که الله تنها او هست خالق و آفرنده و, پیدا کننده و همچنین مالک تنها الله جل جلاله است خب شیخ میگوید المشركون لم ينازعوا في توحید ربوبیتی مشرک ها مخالفت نداشتند مخالفت نمیکردند در توحید ربوبیت مشرکای مکه ابو جهل و ابو لهب در توحید ربوبیت اشکالی نداشتند وهذا التوحيد هو المسمى بتوحيد الربوبيه الى مجال توحيد الربوبيات رب, رب بودن قائل بودن و رب بودن الله توحيدي معرفه اثبات يعني شناختن الله واثبات اثبات کردن خالقی و الله سبحانه وتعالى وهو مستقر في نفوس البشر الربوبيات ما قال ان در دل در خود نفس بشريات ان گذاشته شده است که انسان از همون آه، فطرت با فطرت به فطرت اصلیش میشناسه خالق خود را یا قائل به خالق خود هست مگر اینکه بعد کمونیست کرده شود اتهیست کرده شوه بعد مثلا تغییر داده شود لا ينازع فيه احد من الناس در این وقت کسی منازعت و مخالفت و ضدیت نشان نمیده کسی از مردم مگر کسی که اگر رفت و تکبری از روی سرکشی مگر هواپرست مگر کسی که از روی تکبری و سرکشی بعد انكار میکنه به دلیل مسلما کن او کافرا یعنی يعني کسی اختلاف نمیکنه در توحید ربوبیت در رب بودن و خالقی رازقی الله سبحانه و تعالی ها مسلمان بشه خواه کافر چون که الله كما قال تعالى عن الكفار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله اگر بپرسی اونها را که کیست آفرین کی آفرید آسمان ها و زمین را به تحقیق میگویند که الله الله آفرنده است و حتی فرعون الله میگه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها يعني انكار كردن خالقي الله را وافرنده آفرنده بودن الله را آفرنده بودن الله را لكن واستيقنتها انفسهم دلهاشون قطعی در زمیرها و در دلهاشون در نفسهای خود یقین می داشتند که خالقی حقیقی خالق تنها الله است فرعون ان ربكم الاعلى می گفت از روی ظلم و از روی ظالمیش از روی علو از روی تکبریش از روی که میخواست بالای مردم در زور باشه از همین جهت میگفت خب و الا یقین داشت که خالق همراه الله سبحانه و تعالی نیست و قال تعالی عنهم ایضا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون وما ما ایمان نمیارند بسیار اونها به الله مگر اینکه اونها شریک میارند خب همین فهمیدن بسیار هم مهمه وما ما یؤمن اکثرهم بالله <clears throat> ایمان نمیارند بسیار اونها به الله ایمان چی را ایمان توحید ربوبیت است ایمان نمیاره بسیاری اونها به الله یعنی يعني ایمان دارن ایمان دارن به توحید ربوبیت الا و هم مشرکون ای فی الالوهیه مشرک هستند یعنی يعني بسیاری اونها ایمان میارن ربوبیت مشرک هستند در الوهیت این آیت معنیش همینه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون ولا ما یؤمنو ایمان نمیارد بسیاری اونها به الله مگر اینکه مشرک هستند ایمانشان اثبات ایمان در ربوبیت و شریک آوردن در چی و هم مشرکون در الوهیت الله که غیر الله را عبادت بکنن بنابر قال مجاهد رحمه الله ایمانهم قولهم ایمانشون همینه که میگفتن الله خالقنا و یرزقنا و یمیتنا ایمانشون میگه الله خالق ما هست الله رزق میدهد ما را الله ما را میمیراند یعنی در توحید اقرار ربوبیت میگن خوب و هذا ایمان مع شرک عبادتهم غیره و شرکشان با عبادت کردن الله کس غیر الله را یعنی وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون بسیاری اونها ایمان میارن ایمان ربوبیت ده و هم مشرکون در الوهیت و اله بودن الله و یعنی يعني شریک همراه الله در عبادت میارن خب به شک بسیاری ها خالقی الله را رازقی الله را قائل هستند ولیکن الله را عبادت نمیکنن غیر الله در همین زمان ما هم هست که الله را خالق میدونن رازق میدونن ولیکن در عبادت کردن غیر الله را عبادت میکنن این در حقیقت همین خیلی است و مردم هم در, در حقیقت همین خیلی بسیاری از انسان ها خب شیخ میگه اعتقاد المشرکین ان الیاتهم هم بها الى الله لا انها تخلق و مساله مسئله بعدی که مشرکای مکه اعتقاد داشتن که معبودهاشون عبادت میکردن معبوداشون آلیهشون معبودهاشون عبادت میکردن و خاطر توسل کردن به اینها به الله سبحانه و تعالی توسل کردن به اینها تا اینکه اونها را به الله برسانند خوب لا انها تخلق و ترزق نه اینکه اعتقادشان این نبود که این معبودها می آفرد و رزق می دهد یعنی اون ها شریک آوردن به الله در توحید الوهیت در عبادت کردن همراه الله به خاطر توسل و به خاطر وسیله قرار دادن تا اینکه اونها یعنی ها این معبود های خود را لات و عزا و منات و دیگرها را وسیله قرار بدهند واسطه قرار بدهند برای رسیدن به سوی الله نه اینکه اعتقاد داشتن که همین لات و عزا و منات و اینها آفرنده هستند <clears throat> اینها رزق دهنده هستند شیخ میگه فلم یکن المشركون یعتقدون ان الهتهم مشارکه لله تعالی فی الخلق اونها مشرکا اعتقاد نداشتن که معبودهای اونها شریک الله باشند همراه الله در آفریدن بل كانوا يعتقدون ان ذلك لله وحده بلکه اعتقاد صریح داشتن که آفریدن تنها مخصوص الله سبحانه و تعالی است وأن آلهتهم یتوسل بها إلى الله فقط معبودهای اونها وسیله قرار داده می شود به اینها به سوی الله سبحانه و تعالی برای نزدیک شدن بل و تتخذ شفعاء عند الله تعالی و گرفت قرار داده می شود شفاعت کننده های در نزد الله بنابر اه، شرک مشرک ها در توحید الوهیت سبب همین توسل قرار دادن و شفاعت کننده قرار دادن هست بنابر وقت انسان شرک جاهلیت تصور میکنه پس توحید و سنت را خوب بشناسه پس توحید و شرک را خوب بشناسه که مشکل مشرک های مکه در این نبود که مثلا خالق و رازق غیر الله را بدانند مشکل مشرک های مکه در همین مسئله وسیله و وسیله قرار دادن توسل کردن و شفاعت کننده قرار دادن است بدو شرک ها شرک توسل و شرک شفاعت است وقتی شرک مشرک های مکه را فهمیدی و شرک مشرک های زمان ما از عباد از قبوری ها را از مشرک های قبر پرست اینها را بهمی اگر درک بکنی یقین میشه که شرک هر دو شرک هست و هر دو برابر هستند با آیات های قرآنی الله سبحانه و تعالی میگه کما قال تعالی الا لله الدین الخالص آگاه باشید مخصوصی الله از دینی صاف دینی خالصانه دینی که خالصانه برای الله است که در او شریک نیست نباشد والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم <clears throat> إلا ليقربونا الى الله زلفه و کسانی قرار دادن گرفتن همراه الله أولياء و ديگر دیگر را میگفتن ما نعبدهم حال لسان حالشان همی بود که میگفتن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفه عبادت نمیکنیم اینها را مگر اینکه ما را نزدیک کنند به الله نزدیک کردنیه فقط به خاطر همین که ما را به الله نزدیک کنه همین لات و عزا و سه چند بوتی که در مکه میپرستیدن تا اینکه اینها را به الله گویا نزدیک کنه گویا اینها بنده های صالح هستند چه که الله و یعبدون من دون الله ما لا یضر ولا ينفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله این دو آیات بسیار هم مهمه یکی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا عبادت نمیکنیم اونها را لات و عزا و منات و دیگرها را معبودای قرار دادگیشان مگر اینکه ما را به الله نزدیک کنه و دیوم دوم الله میگد و یعبدون من دون الله ما لا یضره ولا ينفعهم عبادت بکنن از غیر الله مع چیزهایی را که نه ضررش میرسه نه فایده و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله و میگوین که اونها شفاعت کننده ما هستند در نزد الله معلومه شان رب خالق بزرگ را قائل هستند رب بزرگ را قائل هستند فقط اینها را همچو واسطه یا وسیله به این قرار داده گستن با وجود این الله حکم به مشرکیشون کرد اهل شرک و اهل کفر و نامشون گذاشت و قال تعالی قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا بسیار هم آیتوی بزرگی هست در بیان همین مسئله که همراه الله شریک نیست این برای کمونیست ها یا اتیست ها یا زردشت ها یا کسانی که دشمن های دین هستند دشمن های الله و رسول برای ضد اونها خیلی آیت های بزرگی هست خاصتا در زمانی که اینترنت ها پر از اتیست ها و ملحد ها و زندیق هایی که باید اینها در زیر شمشیر اسلام باید گذرانده شوند سرها باید بریده شود اگر لیکن به خاطر زلالت و گمراهی و نشر کردن کفر و زندقشان در بین مردم در ثوابت چیزهایی که یقین بود اعتقادهایی که یقین بود با اون بعضی ها در شک ها داخل شدگی است بنابر الله میگه قل ارائیتون، بگو آیا دیدید شما یا اینکه خبر بدید مرا قل ارائیتون، بگو آیا دیدید خبر بدید مرا شرکاءکم الذین همون شریک هایی که تدعون من دون الله میخوانید از غیر الله شریک هایی که همراه الله میخوانید خب یعنی شریک هایی که شما قرار دادید ای مشرک ها همراه الله ارونی ماذا خلق من الارض مر اروني یعنی نشان بدهید نشان بدهید مرا بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم سلم این مشرکا را که ارونی نشان بدهید مرا ماذا خلق من الارض چی چیز آفریدن در روی زمین خب همین کوها و آسمان ها و زمین و حتی از حیوانات را مگر همین لات و عزا کدام اونها را آفریده است ارونی ماذا خلق من الارض چه چیز آفرید همین حسین و القادر جیلانی مگر چیزی آفرید است کمترین چیز مگر آفریده حتی پشه را هم آیا آفریده است ارونی ماذا خلق من الارض در روی زمین چی آفریدن یکم البته چیزی از اونها نه آفریدن بلکه خود اونها مخلوق و آفریده شده هستند دوم ام لهم شرک فی السماوات آیا برای اونها لهم آیا اونها یعنی مش... معبودهای قرار دادگیتان لهم براشان شرکون فی السماوات شریک همراه مشارکت با الله دارند در آفریدن آسمان ها آنچه که در آسمان ها هست از ستاره ها و دیگر چیزهایی که در آسمان های آیا شریک الله هستند البته نه ام اتیناهم کتابا آیا ما اینها را مشکا آیا دادیم اونها را کتابی که کتاب چیزی نویسنده یعنی کتاب فهم علی بینه من پس اینها بر حجت و دلیل باشند یعنی به این کارهای میکردگیشان آیا ما اونها را کتاب دادیم که در او کتاب نویسندگی باشه که شریک بیار همراه الله در او کتاب نویسنده باشد که این لات و عزا و اینها را شفاعت کننده و وسیله قرار بتیم معلومه این آیت صریح است در رد همین توسل های شرکی همین واسطه قرار دادن های کفری که اهل بدعت از دعواگر امت اسلامی همین کارها را میکنند آیا این الله میگد یا ما اونها را کتاب دادیم آیا اونها را کتاب دادیم کتاب یعنی حجت و دلیل نازل کردیم که همین شرک بکنید همراه الله شریک قائل شوین البته نه برای خاطر الله میگد بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرور بل یعنی بلکی این یعنی مگر یعنی نیست بل اذا نفی این نفیه هست یعد الظالمون یعنی وعده وعده نمیکند ظالم یعنی مشرک زير الظلم مقصود الشركة إن الظلم لشرك لشرك إن الشركة إن الشركة لظلم عظيم بل إن يعد الظالمون بعضهم بل كي نمی کند مشرک ها بعضشان بعضشان را مگر مغرور کردن و فریب دادن را یعنی یک دیگر را فریب می دهند که این تنها وسیله قرار دادن است این تنها واسطه قرار دادن است این تنها شفاعت کننده است همین دعوا قتی یک دیگر را مغرور میکنن یک دیگر را فریب میکنن این اهل این عادت اهل باطل همین است که به فریب دادن و مغرور کردن هر یک مسئله چی در باب شرک باشه چی در باب بدعت باشه چی در باب زلالت و گمراهی باشه همه وقت به همین وعده های بر دروغ وعده های مغرور سازنده آدم ها را گمراه میکنند. معلوم میشه که حجت و دلیل یا حق در آن چیز که الله نازل کرده است ام اتيناهم كتابا فهم على بينه من هر كاري ده که بر حجت الدليل كي باشي باشه پس معلوم میشه او حق است اما این سفسطه سخنهای سفسطوی و همچنین زیبا کردن سخنها یا اینکه مثلا شبهات را انداختن این نیست مگر وعده گمراه کننده بعض مردم بعضشان را برای گمراه ساختن و قال تعالی عن مشرک قریش الله سبحانه و تعالی از مشرک قریش میگوید إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون إنهم يعني المشركات المشرکا بودن وقتی گفته شود براشان که نیست معبودی بر حق یستکبرون تکبری میورزن در حقیقت همینه مسألة مسألة حجت داشتن یا نداشتن نیست مسئله مسئله تکبری و سرکشی هست هر یک اهل باطل در زیر او یک با یک تکبری و سرکشی پنهان ولی اونقدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی تکبر بیان کردن گفتن غم گفتن رد کردن حق است رد کردن حق این کبر هست شکل خب الله میگه وقتی گفته شود براشون که لا اله الا الله وقتی گفته شود که نیست معبود بر حق مگر الله یستکبرون تکبری میورزن در چیزی که حق تکبری نداره و یقولون و میگوین این آیا ما ترک کننده هستیم معبودهای خودمان را به خاطر یک شاعر دیوانه خب همین گپ میگفتن برای که مشرکای مکه دانستن که لا اله الا الله کلمه هست نفی و اثبات نفی کردن عبادت از غیر الله و اثبات کردن عبادت تنها برای الله نفی و اثبات وقتی مشرکای مکه دانستن که وقتی که لا اله الا الله گفتی پس باید لات و عزا را به دست خود باید از بین ببری چپه کنی مشرک های مکه میدانستن که وقتی لا اله الا الله بگویی پس نباید به الله شریک بیری نه در زبح کردن نه در نظر کردن نه در یاردن طلب کردن نه در فرض فریاد زدن نه در شفا طلب کردن یعنی وقتی که دانی لا اله الا الله که گفتی نباید قبری را بپرستی وقتی لا اله الا الله که گفتی نباید عبادت غیر الله را کنی وقتی لا اله الا الله میگویی نباید بهادین بلاگردان گویی وقتی لا اله الا الله میگویی پس باید تنها تنها الله سبحانه تعالی را عبادت کنی و باید عبادت ها مخصوص برای الله باشه اینا به خاطر همین میگفتن که ائنا لتارک الهتنا آیا میگفتن ما ترک کننده است معبودامون معلوم است لا اله الا الله ترک عبادت غیر الله است ترک عبادت غیر الله جل جلاله است بعضی این اهل بدعت ترجمه میکنه. لا اله الا الله يعني لا قادر على الاختراع الا الله يعني لا خالق مثلا اس اوفرنده بجوز الله ان تفسير تفسير صحيح نیست وقال تعالى اجعل الالهه اله واحده وقت لا اله الا الله گفته میشد برای مشرکان میگفتن اجعل الالهه اله واحده آیا میگفت معبودها را یک معبود قرار داده است معلش مشکل اونها در عبادته ان هذا لشيء عجاب این خیلی چیزی تعجب آور است که چند معبودی نداشته باشی چند اولیا و عزیزای خدا را نپرستی در سختیت فلانی را فریاد کن در بفرزندیت از فلان قبر شفا را از قبر فلان جا فلان چیز تا از فلان چی گفته چنانی که مشرکای این زمان هم همین نوع تعجب بکنن وقتی میگوی توحید افراد الله بالعباده تنها الله را فریاد کن در سختیت و در خرسندیت در دشواریت و در همه حالت به الله رو بیار خب شیخ میگوید من فواید تقریر الله لتوحید ربوبیه اکنون فایده هایی که الله توحید ربوبیت اثبات کرد یعنی برای چه رب بودن خود را اثبات کرد تا اینکه دلیل باشه و اینکه تنها او هست سزاوار عبادت و وانما قرر الله قرر الله تعالی هذا التوحيد الاثبات و وتاكيده والاستدلال به على وجوب التوحيد في الالوهیه و دو خاطر الله سبحانه وتعالى اثبات کرد توحید ربوبیت را یعنی مثلا قرر تقریر کرد و بسیار ذکر کرد در قرآن به خاطر دو چیز یک اثبات و اثبات کردن تاکید کردن همین کار که تنها الله سافرنده و رسیدنده و زنده کننده و میراننده و تدبیر کننده و دویم برای اینکه تنها الله هست سزاوار عبادت قوت خب، قرآنی در اثبات توحید ربوبیت هم هست اگرچه توحید الوهیت تره ولیکن به خاطر اثبات به خاطر تاکید کردن مسئله توحید ربوبیت و همچنین توحید ربوبیت دلیل است به اینکه باید انسان تنها الله را عبادت کنه یعنی وقتی قائل میشه گوینده ای هستی که الله تنها آفرنده هست پس تنها او سزاوار است من یخلق کما لا یخلق افلا تتذکرون الله میگه آیا کسی که می آفره مثل کسی که نمی آفره هیچ برابر نیست کسی که آفرنده هست تنها او هست سزاوار عبادت تنها او هست سزاوار عبادت خب اذا ان ان توحيد الربوبيه يستلزم الا يعبد الا الله زیرا لازم میگرداند توحید ربوبیت اقرار توحید ربوبیت لازم میآید از او اینکه عبادت کرده نشود به جز الله سبحانه و تعالی تنها الله عبادت شود جایی که الله میگه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون در اولین امر الله سبحانه و تعالی در سوره بقره اولین خطاب اولین ده میگه یا ایها الناس ای مردم اعبدوا بعد اینکه ذکر صفات های را اهل تقوا را الذين يؤمنون بالغیب سوره بقره ده الله سبحانه صفات اهل ایمان را ذکر میکنه صفات های کافرها را ذکر میکنه و بعد 13 آیه ده صفات های منافقا را ذکر میکنه پس در اولین امر یا ایها الناس ای مردم اعبدوا ربکم الذي خلقکم عبادت کنید پروردگاری که آفرید شما را عبادت کنید کی را ذات را کی رب را کی شما را آفریده این یگام فرمانی یا اینکه مثلا طلبی فرمانی نه خوب نیست بلکه خوب همین هم حق هم همینه و همینه که کسی که آفرید شما را همون باید عبادت کرده شود و الذين من قبلكم همون ذاتی که آفرید شما و کسانی رو که پیش از شما است یعنی آفرنده شما و پدرها و باباها باباهاتون لعلکم تتقون و به امید این که از اهل تقوا شوه و موحد شوه و بین خود و بین غضب الله و عذاب جهنم وقایه و مانعه قرار بدهد وقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون الله ش... اون اللهی که رب شما هست اون است اللهی که رب شما هست له الملك مخصوص او است پادشاهی توحید ربوبیت لا اله الا هو نیست معبود بر حق جزء او توحید الوهیت فانا تصرفون پس کجا برگردانیده میشه کجا میروی یعنی چرا اینقدر دلایل واضح و آشکار رو گذاشته و کجا میروی و قال تعالی فلیعبدوا رب هذا البيت پس عبادت کنن رب و پروردگار این خانه را خانه کعبه را الذي اطعمه من جوع و من خوف همون ذاتی که اونها را طعام داد از گرسنگی و امنهم من خوف و اونها را از خوف و از ترس در امان گذاشت یعنی رب که حق تعام دادن و رس دادن و امان دادن هست او تنها سزاوار عبادت است فلیعبد رب هذا البيت این بسیار دلیل بزرگ است ای مشرکای مکه که به خاطر همین خانه احترام کرده می شده همه در ترس و حراس بود لیکن شما را مردم احترام میکرد به خاطر خانبانی خانه خدا گفته فلیعبود رب هذا البیت پس عبادت کنه رب این بیت و این خانه را این یعنی کمترین دلیل هست یعنی واضحترین دلیل هم هست همین که رب همین خانه را عبادت کنه و ذکر تعالی انه وحده خالقهم و رازقهم و هذا مما لا يشكون فيه الله مگه ذکر کرد که تنها الله آفرنده و رزق اونها است این دمیگات شک نداشتند و جعل ذلك حجتا عليهم في وجوب إخلاص العبادة له وحده لا شريك له الله سبحانه قرار داد حجت بر بالای اونها که واجب است که عبادت را تنها برای الله سبحانه و تعالی قرار بده و با او شریک نآره زیرا چنانه که در ربوبیت الله شریک نیست یعنی در رب بودن و آفرنده و رزق دهندگیش ده مثل همین در الوهیت در عبادت هم شریک نداره الله جل جلاله ولیکن گمراه کسی است که الله او را گمراه کنه گمراه است که الله او را گمراه کرده است که الله رب بزرگی که سمیع و بصیر است او را گذاشته رفته یک مرده که در خاک پوسیده است در زیر خاک ها اون عبادت کنن و اون فریاد بزنن و از او یاری و مدد و کمک و نصرت و شفا و, بخت و سعادت مندی و, و دیگر کارها را طلب کنند و قال تعالی قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أما يشركون الله مجبگو الحمد لله حمد و صفات هاي بزرگ مخصوص الله است حمد و ثنا و ستایش همش از آن الله است و صفات های جمال و کمالش صفات های زیباش یکیش با الوهیتش و سلام عباده الذين اصطفى سلامتی بر بنده هایی که اونها را اختیار کرد برگزیده بنده هایی که الله برگزید از پیغمبرها و مرسلین و همچنین بعضی اهل تفسیر میگه صحابه های پیغمبر شک اینها هم از برگزیده های الله هستند صحابه های بزرگ پیغمبر صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلام الله سلامتی و درستی را به بنده هایی که اختیار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 آفرید آسمان ها و زمین را که الله جل جلاله است و انزل لكم و نازل کرد از آسمان برای شما آب را فانبتنا به حدائق ذات بهجه پس دیم میگه الله میگه فانبتنا پس ما دیم به همین واسطه آبی باران حدائق آبی از آسمان آمدگی حدائق باغهای ذات بهجت باغهای زیبای را باغهای شادان را ما کن لکم ان تنبتوا شجرها نبود نمیتونسته امکان نداشت برای شما که بیرون کنه همین درخت را شک انسان دانه را تصور کنه یا همطور دانه ای که در زمین گذاشته می شود اگر تصور کنه زمینی سختی که شاید با میخ اینها به یه حضور مثلا شکاف, شکاف کرده میشه و با وجود این الله قد با قدرتش همون دو برگی چی درخت باشه چی هر دانگی ها دو برخت تر و نازکی که مثلا به امر الهی خارج میشه و آیسته ایسته از همون قد زمین سخت بیرون میشه معلوم میشه بیرون کننده این دانگی ها تنها الله سبحانه و تعالی هست این دهقان فقط گزارنده هست دهقان گزارنده دانه است نه اینکه مهرویاندگی مثل مثلا انسان پیدا کننده فرزند نیست تنها گزارنده آب هست اما پیدا کننده تنها الله جل جلاله است برای الله میگه ما کان لکم انتو امکان نداشت نمیتونید که شما اون بیرون کنه درختش را بیرون کنه برویانه رویاننده تنها الله سبحانه و تعالی هست این ذکری بعضی از آفریده های خود هست بعد میگه اله مع الله بل هم قوم یعدلون آیا همراه الله آیا معبود هست همراه الله سوال استفهام انکاری هست میگویم یعنی همراه الله معبود نیست سوال سوال انکاری هست یعنی آیا همراه الله معبود هست بعد بل هم قوم یعدلون بلکه اونها قوم هستند که کج شدن منحرف شدن یعدلون یعنی عدل معنی کج شدن و دور شدن من جعل الارض قرارا آیا کسی که زمین را آرامگاه و مقر قرار داد که در بالا زندگی میکنه و جعل خلالها انهارا و در زیر این درخت در زمین نهرهای جویهای را قرار داد و جعل لها رواسیه و قرار داد برای زمین کوه را همچون میخه و جعل بین البحرین حاجزه و ذاتی که بین دو بحر مانعی قرار داد بین آب شیرین و شور که با هم هست ولیکن با هم آمیخته نمیشوند اله مع الله آیا همراه الله معبودی هست استفهام انکاری تاکید بالای تاکید بل اکثرهم لا يعلمون بلکه بسیاری از آنها نمیدانند که همراه الله معبودی نیست و همراه الله کسی سزاوار عبادت نیست اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم ويجعلكم خلفاء الارض آیا کیست که اجابت میکند آدم درمانده را وقتی او را دعا کند کیست دعا کننده قبول کننده دعا و یکشف السوء و کیش برطرف کننده و دور کننده سختی ها و مصیبت ها سوء بدی ها و سختی را کی دور میکنه یعنی مشکل کشا و یکشف السوء مشکلی ها را کی آسان میکنه و یجعلکم خلفاء الارض و ذاتی که قرار داد شما را جاینشین های در زمین بعضی جای جاینشین بعضی انسان خلیفه الله نیست بلکه خلفاء الارض یعنی انسان ها بعضش خلیفه بعضش است جای نشینه یعنی یک امت رفت ما اومدیم باز ما میرویم باز آینده میآیه اینو میگه خلیفه خلیفه یعنی جای نشین جای نشینی کی جای نشینی بعضیتان جای نشینی بعضیتان هستی به خاطر ما جای نشینی یعنی بعد آمدگی خلیفه کسانی هستیم که پیش از ما بودن نه اینکه انسان خلیفه الله در زمینه نه ایلاهم مع الله آیا همراه الله معبود هست قلیلا ما تذکرون کم است که پند بگیرن به شک مشرک مشغول همون شرکش است مبتدع مشغول همون بدعتش است گمراه مشغول همون گمراهیش است نه دلیل های واضح هم میبینه نه حق آشکار رو میبینه والعیاذ بالله اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر کیست کسی که راهنمایی کنه شما را در تاریکی های در تاریکی های صحرا و در بحر چی در کشتی بالای کشتی باشه در دوری بحرها کیست شما را راهنمایی میکنه چی در صحراها ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته و کسی که راهی میکند شمال ها را پیش از رحمتش آمدن یعنی پیش از باران اله مع الله آیا همراه الله معبودی هست تعال الله عما یشکون پاک و منزه است بزرگ است الله سبحانه تعالی از آن چیزی که شریک میآورند شیخ عبد عبدالسلام میگوید ففی هذه الآیات كلها ينكر الله تعالى على المشركين الذين يقرون بانه تعالى وحده هو خالق السماوات والارض وانه وحده النافع الضار بان هذا الاقرار لم ينفع در این آیت ها همه ها الله انکار میکنه به مشرکا همون مشرکایی که اقرار دارن که آفرنده آفرنده آسمان ها و زمین تنها الله است و فایده رسان و ضرر رسان تنها الله است الله اقرار انکار داره که این اقرارشون فایده نکرد بلکه تعالی الله عما یشرکون شریک مشرکشان گفت شریک به الله آوردن ارجع مع الله اله الاخر زیرا که همراه الله معبود دیگر را قرار تنها معبود نه خالق نه رازق يدعونه كما يدعون الله <clears throat> میخوانن دعا میکنن این معبوداشون چون که الله را معبود میکنن چنان که الله را عبادت میکنن و هذا عین تناقض المخالف للشرع والعقل این میگه عین تناقض هست یعنی ضد هم بودن هست که مخالف شریعت و مخالف عقل است خوب شریعت معلومه تنها فعبد الله مخلص الله الدين عقل همین طلب که تنها باید الله عبادت شود آفریده آفرنده رسنده باید عبادت شود مثل مثلا انسان برده داره غلام داره لباسش و طعام و شرابش همش از سردارش یعنی مولاش طعام و شراب را مهیا کنه لیکن این غلام این کنیز خدمت یک کسی دیگر را کنه باز خدمت دشمن مولا و سعید کنه که چقدر در عقل هم بد هست شریک آوردن به الله هم با شرع بد است هم با عقل اذ من تفرد بجميع هذه التصرفات من الخلق والرزق والاحياء والاماته فحق ان يفرد بجميع انواع الطاعات زیرا کسی که تنها او همین کارها را کرده است از آفریدن و که الله جل جلاله زیرا کسی که تنها هست او به آفریدن و رساندن و زیر کردن و میرانیدن سزاوار است که تنها او به تمام طاعت ها و عبادت ها یکتا دانسته هذا انكر تعالى عليهم بقول لا اله مع الله آیا معبود هست همراه الله اله یعنی معبود اله مصدر هست به معنی اسم مفعول یعنی معلوه یعنی معبود آیا معبود هست همراه الله و الله نگفت که اخالق مع الله لانهم لا ينازعون في هذا الله بعد هر یک ذکر کردن مخلوقات از آسمان ها و زمین و از آب و باران اینوای نگفت اخالق مع الله خالق است همراه الله نه بلکه اله مع الله معلوم اصل مشکل در نزد مشرکای مکه این مسئله توحید الوهیت بود بطلان الشرك في ربوبیت عقلا ونقلا بعد میگه باطل بودن شرک در ربوبیت الله هم از روی عقل هم از روی نقل و بیان الله عقل یعنی با عقل انسان و نقل یعنی با دلیل حجت و با دلیل و بیان الله تعالی بطلان الشرك في الربوبيه خب الله سبحانه و تعالی بیان کرد باطل بودن شرک الله را شریک آوردن با الله در ربوبیت وان لو كان ذلك لفسدت السماوات والارض زیرا اگر تو همراه الله در آسمان ها و زمین شریک میشد آسمان و زمین فاسد میشد و هذا مدرک ايضا ببداهه العقول اما قد در کرده میشه میگه به خود عقل هم قال تعالی ما اتخذ الله من ولدي و ما كان معه من اله الله فرزند قرار نداده است و ما كان معه من اله و الله همراه خود معبود نداره نه فرد داره و نه همراه خود معبود نداره بلکه الله تنها هست تنها و یکتا هست به مثل مانند است متخذ الله من ولد فرزند نگرفته زیرا مانند نداره و ما کان معه من اله زیرا شریک نداره اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض الله میگه اذا میگه هر معبود همون چیزی که آفریده است گرفته بره یعنی هر یک معبود چیزهای آفریده خود را گیره ولا حتما ولا على ولا على بعضهم على بعض یعنی به یک دیگر هم میخواهند یک دیگر رو سلطنت كنن یعنی مثلا مثل در یک جا دو حاکم باشد در یک کشور هیچ جو جای که حاکم های معلوم دنیا این میخواه زميني سرزمینی فلانی را گیر این بالايشه اگر الله مگر اگر رفت و ها هم چند خل میشد کار همین بود یعنی مثلا دنیا حاضر نظامش یک هست درباره شب و روز و درباره آفتاب و ماهتاب و درباره چی اگر معبود های گوناگون میشد امکان نداشت به این نظام یک نوع بوده با این اتقان و با این زیباگی و بزرگی شد با این تنظیم خاصش امکان نداشت بر دوام باشه زیرا که یا اینکه هر دو خ... هر دو معبودها و خالقها با هم صلح میکنن که امکان نداره که دو عاجز خالقی باشه یا اینکه یکی بالای هم زور میآید که عاجزش شکست داده شدهش معبود نیست پس معلوم میشه یک خالق قادری بزرگی هست سبحان الله عما یصفون پاک و منزه است الله از آن که وصف میکنن از شریک آوردن همراه او و قال تعالی لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا اگر در آسمان و زمین معبود میشد به جز الله حتما زمین فاسد میشد زیرا شرک آوردن در روی زمین این فاسد کردن زمین هست بزرگترین فساد این فساد شرکی هست که انسان همراه الله شریک را قائل باشه در روی زمینی که تنها آفرنده او الله جل جلاله هست بدور بدترین مردم بدترین روی میجنبیدگی در روی زمین همین مشرکا هستند کسانی که راه الله سبحانه تعالی شریک میارن چه در توحید ربوبیت باشه چه در توحید الوهیت و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین